Benvinguts i benvingudes un dijous més, de 9 a 10 del vespre. Us trobeu al programa de Sintonies Fora Corda. Eh, des d'aquí, eh, enregistrat des d'aquí, des del casal de Pere Capellà del Gaida. Eh, I esteu sintonitzant a través de les zones Titoieta Ràdio al 108 de la FM. I els que ho feu a través d'internet ho podeu fer a través de la pàgina de www.titulleta.cat eh, aquest programa també és possible escoltar-lo a través de Ràdio 77, a través de la xarxa eh, 77.wordpress.com eh, i per si voleu escoltar programes passats eh, de sintonies fora corda eh, en el blog del mateix programa. Ho podeu cercar a la xarxa per sintonies fora corda eh, wordpress.com. Bé, avui tenim un, un, dia, un dia més de selecció de selecció de bandes bastant curiosetes. Avui tenim bueno, hem introduït algun estil més que no sigui eh, l'habitual d'aquest programa, com el hardcore, el punk i alguna, eh, alguna música gutural. Bé, eh, avui dijous, aquest programa, estarem aquí fins a les 10 i mitja, de 9 a 10 i mitja. Eh, bé, eh, benvinguts, comença Sintonies fora corda. dari opo-opo Malah susah dijangkau hanya terkomunikasi Coba mengurangi opo-opo Bisa-bisa cuma satu tua seperti kau kamu començament eh, heu pogut sentir heu pogut sentir una banda que segurament molts de valtros eh, deu haver pensat aquests deuen ser d'Ucrània, de Rússia, de procedència de per allà, d'algun país de l'est. Doncs no. Eh, acabo de sentir una banda que és de Houston, de Houston, Texas una banda, una banda com heu pogut sentir, eh, amb, can, amb, amb cantant, amb, amb, amb, amb, amb, un, amb un rus, amb una espècie de rus, <laughs> no sabem si era rus o era suec o noruec o indonesi, com, com canten en moltes de les seves cançons, o en anglès o en, o en castellà, inclús fan algunes versions cantades en italià. Bé, acabeu de sentir The Secret Prostitutes, una banda, com us he dit, que se'm semblava ben bé de l'est eh, per la pronunciació de les seves lletres, però, però no, jo al, al recaptar una mica d'informació eh, <laughs> em, em va sorprendre bastant eh, donar-me compte de que eren yanquis, Eh, bé, eh, des d'aquí gràcies per aquest gran descobriment d'aquesta banda de punk rock, eh, gràcies a en Xustrol, eh, qui me la va recomanar i em va passar aquest, aquest, aquesta recopilació de, aquesta recopilació de, eh, editada el 2012 eh, de, de, de, de molts temes eh, enregistrats en EPs i singles. Eh, bé, dir que és una banda que té dos LPs, eh, dos compilacions, una d'elles la que acabeu d'escoltar, un dels temes del que, que, que acabeu d'escoltar, i tenen 10 singles, entre singles i EPs, 10. Bé, una banda que, que té un afant curiós per tota la, lo que seria la temàtica comunista, eh, russa i d'aquestes índoles, no? Eh, aquest, aquest, aquesta compilació enregistrada el 2012 la va editar eh, el segell Torture, Torture Garden Pictures Company. I bé, com no, com no aquest... Eh, aquest, eh, aquest disc eh, aquest disc del 2008 només feia que, que editar després de tots aquests eh, discs entre singles, EPs i un EP i compilacions des de l'any 2008 que varen començar a tocar. Uh, eh, va, abans de comentar alguna coseta més, uh, no me'n podré estar i avui repetirem, repetirem més temes. La veritat és que molt, molt curiosos, molt curiosos aquests de Secret Prostitutes Aquí va un altre tema anomenat, uf, eh, eh, realment eh, són difícils de, de pronunciar perquè molts estan amb, amb, amb lletres aquestes russes, amb les enes al revés i amb bes després de consonants i aquestes coses. Eh, aquest segon tema es diu Tuan Dràcula, és el tall 4 d'aquesta compilació enregistrada el 2012 Uh, aquí teniu The Secret Prostitutes. Go on and anular. No van anular. No Go on No van anular. Guapo mal amb el que hi ha bukan sepisah darah Tiada korban selama lima hari Tiada korban untuk malam ini Keluarga gelap Keluarga gelap Rahasia di balik pintu tak aku seperti orang biasa Sudah terjun korban tidak terasa Keluar dan keluar Keluar dan keluar <laughs> Waktu malam waktu yang tepat Kehausan untuk hisap darah Lihatku seperti orang biasa korban tidak terasa Molt curiosos, molt curiosos aquests de, de Secret Prostitutes. Eh, bé, com us deia, com us deia, aquesta banda eh, té una fascinació <laughs> especial per tot el tema del comunisme i, i tal, no? Eh, fent versions eh, eh, sobre, sobre tota aquesta temàtica. No? Eh, sí, cançons com, com Parti Comunist Indonèsia, eh, eh, Comunist Parti Indonèsia, eh, amb títols com Kalafnikov i altres, no? amb tot aquest rotllo. La veritat és que són molt curiosos. Jo, eh, com comentava en un principi, eh, com, can, canten tant en anglès, en castellà, eh, en suec, en noruec eh, i, i en, en indonesi i inclús algunes, algunes versions que fan en italià. I avui ja abusant, abusant i per no quedar-nos eh, amb, amb les ganes, abusant un poquet, tornarem a posar un altre tema bastant, bastant curiós. semua jalan kesunyian Terisolasi oleh apa yang mereka katakan Terisolasi oleh apa yang mereka bicarakan Tanpa jalan keluar, tanpa kesadaran Aku jadi gila, kamu jadi gila Inikah penyakitku, itukah penyakitmu Mati satu tunggu seribu Hipnotis, terperangkap dalam kegelapan Hipnotis semua dalam Lebih Terinspirasi oleh apa yang mereka white, white, <laughs> com heu pogut veure aquí, introduint una veu femenina. Eh, molt bons, molt bons, molt, bona troballa. Bé, ara passarem eh, a escoltar una altra de les propostes, una proposta d'una banda que es va formar a Vitoria, els Àcrata, amb K una, una banda que es va formar cap als 90, però realment es va consolidar o va començar eh, un poc en sèrio amb tots els, amb els membres fixes el 1998. Una banda que té una maqueta, dos LPs, inclús un DVD en directe amb, amb diverses bandes més. Bé, sentirem el, el tema de Poder Corrupto, el tall 7, del disc eh, enregistrat eh, el 2002, eh, encara que gravat, eh, no, perdoneu, enregistrat el 2000, encara que va sortir eh, en el carrer el 2002, per, per coses que desconec. Eh, va estar, eh, podríem dir, dos anys al calaix abans de que sortís eh, de que sortís a la llum i, i el poguéssim sentir. Bé, eh, un, un disc que va ser editat pel segell a Cracore de, de Valladolid. Bé, dir que també tenen un altre disc bastant bo. Aquest disc es diu Anarquia i Libertat, el del que sentirem, eh, aquest tema de poder corrupto. Eh, dir que tenen un disc també molt bo, com us deia, eh, que es diu Osodio, enregistrat el 2006. I bé, diu que és una gent eh, bé, amb, un, amb, les, amb unes lletres bastant clares, directes, eh, d'un, podríem dir, d'una ideologia, d'un rotllo bastant llibertari per, per etiquetar-los o per entendre'ns d'alguna manera. Dir que el 2003 eh, van fer aquesta gravació del DVD en directe, en el Gazteche de Vitoria, eh, compartit amb els grups de Subversió en X eh, i altres bandes. Eh, dir que aquest, eh, aquesta, aquest DVD enregistrat el 2003 va veure la llum el 2004 i va ser editat per Working Class Records i va sortir amb el nom eh, de Directo a la Yugular Bé, i dir que durant els, els primers mesos del 2013 eh, aquesta banda va gravar un tercer disc eh, d'estudi que es va publicar amb el nom de Contra la dialèctica del miedo. Bé, aquí teniu aquí teniu a Ácrata, poder corrupto. to the Bé, més clar l'aigua, eh, com us deia, <laughs> amb lletres bastant concises, clares i directes. Eh, sí, sí, no, no perden el temps els, aquests àcrata. Bé, ara passarem a una banda que, que fa molta estona que, mm, que jo tenia i realment Eh, és una banda que fa una espècie de, pff, inclús podríem dir una mica de, de grunge, no sé, fa, fan un rock, rock and roll, un, tirant a punt rock podríem dir, curiosament, eh, bé, una banda del, del, del, del 80 i pico, i curiosament eh, és una banda que va ser com una banda paral·lela eh, o posterior mm, del, dels seus membres eh, d'haver tocat en bandes de punk i de hardcore, així com els BGK o de Nitzwitz. Eh, bé, bandes bastant referents. Jo els BGK, hòstia, els vaig veure i puf, molt bons, molt bons molt, molt bons. Punk, punk rock, eh, podríem dir, dir tocant a hardcore, eh, eh, bastant, bastant canyero amb un directe molt potent. Bé, aquesta banda de la que us xerro es diu Love Slack, eh, Amor de Cargol, i com, com us deia, és una banda que bé, van formar entre diversos, igual eh, podríem dir cansats de, de suposo jo, eh, cansats de tocar sempre tanta canya i tant i tant, tant de punk i tant de hardcore i tant de metal i, i van fer aquesta banda, no? Eh, tenen temes de tot, tenen temes més tirant a punk rock i tenen temes més, més tranquil·lets, amb, hem de dir, amb molt bon so, amb molt bon so, eh, molt ben registrat. Lover's Luck eh, és una banda d'Amsterdam, de, North, de, de North Holland, una banda que es va formar el 1987 eh, i que té quatre LPs enregistrats, un EP i dos singles. Eh, una banda que la veritat és que ha passat bastant desapercebuda. Eh, una banda que no, no s'ha conegut massa, eh, ni en els cercles eh, de, de punk rock ni, ni, ni en altres. Jo, molta gent eh, a la que li recomanava, eh, ningú n'havia sentit a parlar. Bé, el, aquesta banda, eh, com us deia, eh, van registrar el seu primer disc, Slucamal, em sembla que és el primer, eh, enregistrat el 88 i sentirem un, un, un disc eh, editat per Glitter House, un segell d'allà d'Amsterdam, i sentirem la cançó de Slap Your Slug, que és el tall nou d'aquest eh, disc. Slap Your Slug és eh, es bronca o, o, o pega, no? Pega el teu cargol. Bé, com, com us he dit, eh, ja amb el nom de la banda, ja una mica eh, dona a conèixer un poc el, el seu tarannà, no? El, el, eh, té unes lletres mm, no massa reivindicatives, més aviat profundes i algunes inclús una mica absurdes, no? <laughs> com, com podeu veure. Bé, aquí teniu eh, Love Slack. and the cucumbers. That's Red Hot Mama, she's waiting for your call. Talk dirty to ya, till you empty your balls. Dial that number. You gotta dial that number again. Dial that number. Dial that number. You got twisted cucumber. Dial that number. Woo! This ain't no romance. It's phone dog man's with your hands slap that bitch around in gardens. Sick little man, soul in her mind. Pick up phone and dial a number. Slap your slap. It's a red cucumber. There's a rat out my She's waiting for your call. Talk to ya, till you have your balls. Dial that number. Guys, we should give cover. Dial that number. Woo! Dial that number. Dial that number. Yeah. This ain't no romance. It's a bone from man with your hand. Slap that bitch around and call her names. The penthouse on your lips, all stick and stain. Aquest passat març eh, es va presentar eh, una, una plataforma, podríem dir, anomenada Putes Indignades. Antes que sentíem eh, paraules eh, que s'utilitzen habitualment, sobretot en grups de punk, i de manera eh, despectiva. Des d'aquí volíem fer un apunt sobre tota aquesta utilització <laughs> de, de tot aquest llenguatge, sobretot quan és despectiu, no? eh, fer una petita reflexió. Bé, doncs, eh, com us deia, eh, Putes Indignades eh, és un col·lectiu que es va presentar eh, aquest passat març, a finals de març, al carrer Robadors del Raval de Barcelona, es va presentar en societat, eh, això el que podríem dir, l'Assemblea d'Activistes per a Drets sobre el Treball Sexual de Catalunya, per recuperar més que res la dignitat i consolidar-se com un agent social amb una veu pròpia. Putes Indignades, eh, nucli de la nova plataforma, demana que s'habilitin espais on exercir la prostitució per millorar les seves condicions laborals i la convivència veïnal, també que com diuen elles, som dones feministes, activistes i putes. Expliquem, expliquen les, les portaveus d'aquesta nova plataforma que s'ha format, eh, que, reclama, que reclama el govern de Tries que reconegui professionalment el seu ofici, eh, que, com bé sabeu, eh, és un ofici en el que podríem estar molta estona xerrant, eh, un, un ofici ben antic, eh, gent reconegut eh, i com us deia inicialment, eh, inclús s'utilitzen per insults en plan despectiu eh, el tema de, de fill de puta o puta, tal. Putes indignades pues, eh, ha, ha fet una declaració de principis eh, a demanar eh, el senyor Trias, amb aquesta societat d'hipocresia eh, en la que vivim, sobretot eh, apuntar apuntar que justament aquells més hipòcrites aquests més hipòcrites i tal potser són els que utilitzen més eh, els serveis d'aquestes dones. Eh, les prostitutes del carrer no encaixem en el ma a, a, la, a la marca Barcelona, diuen algunes, eh, com Paula Esquerra, una de les seves portaveus, eh, un col·lectiu enterament vinculat al Raval barceloní eh, des de ja fa molts anys eh, no entrem en l'imaginari d'aquesta ciutat classista que ens fa invisibles per ser dones feministes i activistes i putes. Ara, fartes de que mm, altres parlin d'elles, volen prendre la paraula i consolidar-se com, com un agent social amb veu pròpia i, i, i plasmant una mica aquesta dignitat que es mereixen, no? des de on reivindicar els seus drets com a treballadores autònomes i lliures. Per fer-ho, aquest col·lectiu se suma a altres iniciatives feministes i de defensa dels drets humans per parir, per exemple, en, en paraules de, la, de les portaveus que van presentar aquest col·lectiu. Eh, bé, dir, com, com us deia, que podríem reflexionar eh, largo i tendido no? sobre, tot, eh, so, sobre aquest tema. Eh, evidentment que hi han situacions eh, totalment desafavorides on, on moltes dones exerceixen eh, aquesta feina eh, per necessitats pures i dures, altres pues, eh, potser eh, eh, ho, ho tenen, diríem, més clar a un, en un aspecte més laboral, no? d'una sortida realista. Jo trobo que, que bé, tot eh, s'ha de respectar, però això, no? considerar i fer, un, fer una petita reflexió sobre les que en, una, en certes situacions o són manipulades o explotades o simplement exerceixen aquest ofici per la situació en, aquell, en la que es troben en aquell moment, que també realment és molt trist. Bé, <clears throat> a darrere aquest col·lectiu eh, hi, ha un, hi ha advocades eh, advocades i, i, i professionals eh, eh, sobre lleis i sobre d'això per, per, per recolzar el que és aquesta iniciativa. D'aquesta manera ha començat una roda de premsa, va començar la roda de premsa aquesta en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, de, de realment donar el voltatge crític, podríem dir, eh, per, per per deixar clar la dignitat d'aquest model de, de, de, de, de, de la feina d'aquestes professionals eh, i bé, i dir que, que no tenen cabuda i van remarcar que no tenen cabuda en aquest model de ciutat que en, en anteriors programes sempre hem xerrat eh, que ens volen vendre, no? el, el model aquest de Barcelona, marca Barcelona i tal, no? Eh, bé... Eh, eh, bastant, bastant trist. Deien, no només ens castiguen expulsant-nos del nostre barri, del Raval històric, espai de treball de les putes, sinó que també ens deixen en unes condicions laborals més precàries de les que ja patim. <laughs> Vull dir que és que està clar que són acusades en, en tots sentits, no? ja no només per la feina que han de fer. Bé, l'Ajuntament va entrar il·legalment a l'espai on es reuneixen normalment i on acullen eh, il·legals que, que es prostitueixen i, i bé, mm, van ser acusades i, i sobretot per casos com eh, per casos com el de <clears throat> Juan Andrés Benítez o, o, per lo del 4F i bueno, totes, totes aquestes coses que, que han anat passant a Barcelona quan elles són, <clears throat> van remarcar, eh, són l'última moneda no? en, en la que sempre han estat patint amb això. Bé, doncs aquí queda aquí queda aquesta, aquesta iniciativa de putes indignades eh, i amb aquesta petita reflexió no? de eh, d'aquesta feina i el que han de patir aquestes treballadores del sexe. Bé, ara passant, passant a més música, una altra proposta, una altra proposta que ve, eh, que ve des d'Astúries, una, una banda anomenada Odio Visceral, una banda que es va formar a Xixón, eh, exactament el, el centre social ocupat eh, que va haver-hi que va haver-hi allà. Es van formar el 1994 i han tingut molts canvis de formació i fins i tot eh, ara encara funcionen, però em sembla que només amb en Christian, amb el, amb el cantant, eh, dir que ofereixen el disc de, del tema que escoltareu, ofereixen aquest disc i el cerqueu per la xarxa eh, amb descàrrega gratuïta. Bé, sentireu la cançó de Societat Enferma del disc Ye yeah, lo que hay, és lo que hi ha, I yeah, lo que hay, amb Asturià o amb Bable. Eh, un, un tema, eh, aquest de Societat Enferma, dins del disc de Ye yeah, lo que hay, enregistrat el 2009 i editat per Estudios Acme eh, d'Avilés, de, la, de la ciutat veïna de Gijón, de la ciutat industrial veïna de Gijón, com és Avilés. Bé, aquí teniu Societat Enferma, Odio Visceral. Mm. qual és el fin? Qual és el fin? Ara que xerràvem del tema de la prostitució, qual és el fin? Hacer dinero, una mica qüestionant tots aquests models socials, no? de, de fer feina, no per sobreviure, ni per projectar coses, sinó <laughs> fer feina, fer feina i fer feina, per res més. Bé, trobes a Sintonies Fora Corda, programa que es fa eh, un pic al mes eh, mm, en, el que vam, en el que anem passant programes passats, intercalant programes passats i el, el darrer enregistrat. Sintonies fora corda eh, s'emet tots els dijous de nou a 10 i mitja del vespre, aquí a Titulleta Ràdio, com bé saps, eh, sintonitzant a les ones des, del 108 de la FM, i si no, a través de la xarxa d'internet a www.tituieta.cat, també pels oients de Ràdio 77, on ens pots trobar a la xarxa, a través de 77.wordpress.com. Bé, ara sentirem una banda bastant curiosa, eh, en la que canviem de registre musical, eh, més aviat amb una espècie de, de rigui, o rap o, o hip-hop, podríem dir, com se li diu a l'evolució de lo que era o de lo que és ara el rap. Bé, una banda procedent de Càdiz, molt original, una banda que fa poc eh, vàrem descobrir i realment, eh, hòstia, ens ha causat, no ens ha deixat indiferents, una banda que té unes lletres acollonants, una, <laughs> una molt bona banda, una banda prominent de Càdiz anomenada Frac, F.R.A.C, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, una banda que es va formar cap al 2012 i bé, dir que eh, entre, entre els seus membres hi ha exmembres de, de bandes eh, eh, tan originals com K P, ah, tot va de sigles, <laughs> els hi molen les sigles en aquesta penya. Eh, membres de KPA, que vol dir Comando Pacifista Armado, molt bon nom. I bé, diu una, que és una banda que si cerqueu, si us agrada i cerqueu per internet aquest mateix tema que escoltareu, que és que s'anomena Donde està el secreta, del que van editar eh, eh, van gravar aquest videoclip d'on hem extret aquest tema, eh, gravat i dirigit per Antonio Gansino, eh, Stan de i dir que és una banda que si també us agrada i tal, jo us la recomano, perquè val molt la pena, sobretot per les seves lletres, encara que, bé, mm, canviant de registre musical, de lo que normalment estem acostumats o habituats a sentir aquí a Sintonies Fora Corda, però realment val la pena, jo el recoman, eh, dir que eh, els sis LPs que tenen els sis LPs que tenen, eh, sis o set, ja em sembla que han tret un altre de disc, eh, es poden eh, baixar gratuïtament, els han posat a disposició de tothom i es poden baixar lliurement des d'internet. Si cerqueu un poc al Google, Frac, tal, eh, em sembla que en el seu... Eh, em sembla que... A veure, un moment que ho mir eh, em sembla que el seu blog, en el seu blog de Frac directament us podeu baixar eh, els seus discs. Eh, bé, eh, dir que aquest, aquest tema tan bo planteja una, aquest, aquest tema tan bo eh, i el videoclip que us recoman que mireu pel YouTube eh, planteja, planteja i descriu una realitat d'avui dia, sobretot en els ambients eh, de lluita social eh, i bé, moviments eh, actius dintre de la societat, sigui de lo que sigui, on aquests elements de la policia camuflada s'infiltren i, i bé, eh, ho descriu d'una manera molt divertida, encara que la realitat no, sigui, no ho sigui tant. Ah, mira, per cert, això m'ha fet pensar ara m'ha fet pensar eh, que fa poc eh, la, la publicació d'on extraiem algunes notícies que comentem aquí en els programes, eh, va sortir una notícia d'un d'un eh, agent d'un agent anglès, d'un agent de la policia anglesa que s'havia infiltrat als moviments socials d'aquí d'Espanya, diversos moviments. A veure si un dia d'aquests la comentem, la notícia, bastant, bastant fort, sí. Eh, que, que agents, òbviament, que el de la policia espanyola estan infiltrats per tot arreu, com s'ha pogut demostrar, i tal però, però realment <laughs> que surti a la llum que la policia anglesa infiltri, infiltri a la seva policia per controlar els moviments socials a Espanya, déu nhi déu nhi I em sembla que va tenir una relació una relació amb, amb, alguna, amb alguna noia, de, amb alguna xicota d'allà de, de Catalunya Sí, una notícia que sorprèn bastant. Bé, tornant eh, al tema que escoltarem de les FRAC, d'on està el secreta? Eh, eh, és un tema extret extret de, del, del darrer disc eh, anomenat Por encima de nuestras posibilidades. <laughs> tema molt actual. Eh, eh, enregistrat i editat el 2013 aquí, aquí en aquest disc de eh, Por encima de nostres possibilitats com us deia amb lletres i, i, i bé, tractant temes realment seriosos o no tan seriosos de, amb una clau d'humor bastant recomanable i bastant, bueno, bastant, bastant divertida. Hem de dir que en el, en el, en el llibre del disc Mm, de, por encima de nostres possibilitats, de les FRAC, que són tot un moviment, eh? tenen uns seguidors allà a Andalusia de l'hòstia, és, és, són, són personatges. Eh? Doncs en el llibre de Por encima de nostres possibilitats eh, podem trobar, eh, a més a més, que està fet, eh, està fet eh, curiosament molt, molt original, eh, està, estan els temes eh, escrits eh, escrits i em sembla que amb el, amb el temps amb el temps de cada tema i tal, com si fos una, una, el típic folleto, com diria, el típic paper quadric, amb la quadrícula de pedidos de bar d'una taula, no? i escrit així amb el mateix rotllo. No? eh, amb, amb la suma sota i tot. No? I bé, eh, ens podem trobar en aquest disc de Por encima de nostres possibilitats eh, temes com Bombo i Caja, Por encima de nostres possibilitats, Suspiritos de Los mil hijos de Fraga, Andalucía Nación, eh, Pégame un tiro, Seguridad Namá, Adoctrinando que es gerundio, La, hispan la Hispani no da, eh, D'on està el secreta, que és el tall nou eh, del que sentirem, un altre és Sedopa, una altra denominació d'origen, col·laboració con Cefuga, el canaval de la calle i final de pupurri de los tontos del capirote. <laughs> Bé, aquest és el repertori que podeu trobar que podeu trobar en aquest disc. Dir Eh, que, que el tema d'Andalusia Nació, per exemple, que ha anomenat, eh, descriu molt bé el taratnà que tenen, de, que són gent eh, podríem dir amb el rotllo andalusista, no? L'andalusista i sí, amb lletres realment bastant bastant bastant canyeres amb eh, amb el sentit eh, de drets socials i, i de reivindicacions vàries. Bé, sense prolongar-me més, aquí teniu eh, el tema de les frac. «Dónde está el secreta?» dónde está. Está dando un discurso en la barra de un bar. ¿Dónde está secreta? ¿Dónde está secreta? Cuidado con el secreta que parece de la ETA. ¿Dónde está secreta que no lo encontramos? En el cuarto baño volcando medio gramo. ¿Dónde está secreta? ¿Dónde estará? El secreta tiene la boca doblada. Ese secreta es bueno, amigable y entrañable cuántos ratitos hemos ya tan agradable. Siempre propuso, vamos a partirlo todo. Y clarara comprendo, ningún poli le mutó. El secreta nunca falta a los conciertos de la frac. Estén y se la suele corear. Cuando llega verano pa' los caños del tirón. Se lleva dos perros y también un tambor. El secreta dice ser anarquista radical. Dijo que de los Black Bloc, aunque yo entendí tic-tac. El secreta dice cosas que no son normal. Y le gusta mucho que le pague la comida. El otro día el secreta me explicó cómo se revienta una manifestación. Sudadera con capucha y bandera de un toro Te vas pa' tu compañero y le hace POM ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. Está con la oreja la asamblea popular. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Está comiendo lendeja con babeta. ¿Dónde está el secreta? Que no lo encontramos. El secreta está bebiéndose un butano. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta se la coge mortal. Nos ha roto confiado, ese nota tan buena gente. Aunque el incógnito lo lleva malamente. Siempre le preguntamos, ¿tú no eres muy lanzado? Y él nos decía, ¿y yo usted había almorzado? Cambios de tema, La sala la melena y una sudadera donde ponía flema. El secreta se pillaba sus medias bolas de crema. Y hablando del tema, se la fumaba entera, se tomaba más o menos ocho birras el esbirro era estudiante y nunca llevaba libro. Le daba me gusta en el Facebook normalmente. Yo la acepté por tener como una gente. Un día llevaba una gorra con webcam que pilló en el media más y nosotros y yo mortal. El secreta nunca nos enseñó el DNI. Dice que en la foto se le ve mucha nariz. ¿Dónde está el secreta? Dime dónde está. El secreta de marea no se quiere acostar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? El secreta está Te está poniendo micro reparto por mi casa. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde estará? El secreta ha salido de currar. ¿Dónde está el secreta? ¿Dónde está el secreta? Ja heu vist, <laughs> ja heu vist, d'on està el secreta, eh? s'obren les paraules. Eh, fer un apunt ara mateix, eh, es veu que jo el tenia gravat i preparat en un format d'arxiu un poc raro i tot d'una que l'he a posar he tingut que aturar i he dit abans de convertir, d'intentar convertir arxius raros i tal eh, ho cercaré per YouTube, el més, el eh, més ràpid que se m'ha ocorregut. I mireu per on, jo que us recomanava que miréssiu el videoclip, perquè veieu, almenys des d'aquí, de Mallorca, eh, ara mateix jo no l'he pogut veure. O sigui, ara mateix no hi és. O l'han eliminat o l'han censurat, òbviament. Com ja sabem com funciona la llibertat d'expressió en, aquest, en aquest puto país ja sabeu, ja sabeu com va. O sigui, hi havia mm, diversos eh, vídeos de la FRAC, de concerts i tal, a YouTube, menys aquest, que tot d'una jo el vaig, el vaig trobar. Ara mateix eh, no hi és, no sé si... Eh, no, és, no és problema de connexió, ni és problema de eh, d'altres búsquedes ni, ni de gestió informàtica, sinó és que o l'han eliminat o l'han censurat de YouTube, eh? perquè, <laughs> perquè veieu com funcionen les coses. Sempre que comentem des d'aquí des d'aquí el programa, no? el, la quartada de llibertats que hi ha, no? per molt que ho vulguin disfressar de qualsevol manera. Bé, un vídeo que si teniu l'oportunitat per la xarxa segur que el podeu cercar i si no, compreu el disc. Aquest disc em sembla que encara no us el podeu baixar eh, dels 5, em sembla que dels 5 eh, que ofereixen ells en el seu blog, que us podeu baixar, em sembla que aquest disc no, o l'heu de comprar o... Eh, bé, jo crec que per la xarxa en algun lloc hi serà. Als Facebooks i en aquests llocs jo crec que segurament, eh, si el cerqueu, el trobareu. Bé, <coughs> perdó. Bé, ara seguirem, eh, seguirem amb una banda, una banda de Girona, de Catalunya, anomenada una, mm, una banda anomenada Pixamandúrries, una banda bé, bastant, bastant antigueta, és dels anys 90, 91, por ahí, van començar. Eh, sentirem una cançó de, anomenada Folkcore, una, una cançó extreta del disc Tierra i Libertat, que és un single, és un single. Pixamandúrries tenen dos LPs i aquest single, un single, que van fer... Eh, el van treure en benefici a la comunitat indígena de Chiapas eh, dir que és un, un single solidari enregistrat al 1994 pel segell de local del carrer de la Cera de Barcelona, Tralla Records i Capità Swing. Eh, dir eh, que, el, que, que aquest disc solidari eh, ja no, no hi toca tota la formació original i inicial en, en, quan van començar, eh, els pixamandúries i hi han membres com eh, en Johnny D de, de Juanito Piquete, eh, per exemple, tocant el baix. Eh, dir que un dels dos discs que tenen, eh, eh un és el Quina Vida, del 91, i, i l'altre és l'any dels gossos, l'any dels cants, de, eh, editat el 1993. Bé, aquí teniu una mostra d'aquest tema tan original, ja ho diu el tema, folkcore, eh, que bé, que està com ambientat ambientat <laughs> amb, amb, amb instruments, instruments no massa habituals en el, món, de, en el món del punk rock i d'aquests sons estridents. Bé, aquí teniu a Pixamandúrries, Folk Core. curiosos aquests, aquests pixamandúrries amb aquestes gralles sonant amb, amb sons estridents a darrere. Bé, ara passarem a sentir una altra banda eh, amb sons eh, més estridents, eh, més metàl·lics, eh, podríem dir entre hardcore, sí, un hardcore i un metal amb influències metàl·liques. Una altra banda de Barcelona, els Mortestat, una banda amb membres de la mateixa Barcelona i membres de Rodalies, de Sant Adrià, eh, de la Mina i d'algun lloc més. Eh, una banda que es va formar cap als principis del 90, fins que es va, podríem dir, consolidar cap al 94, 93-94, i que van registrar només eh, dues, dues gravacions. Una primera maqueta que no es va editar eh, a Telecos, eh, a Telecos, a, a la Universitat de Telecomunicacions de Barcelona, eh, i bé, no va, no va veure la llum, per dir-ho d'una manera, i després una en format editat amb, eh, amb, per la mateixa banda Mortestat i, com dèiem abans, eh, amb els Pixamandúrries, eh, el local de la Cera, de Barcelona, la distribuïdora eh, i el segell del de, local, van treure una maqueta, una maqueta anomenada Existències Limitades, Eh, enregistrat el, el 96, entre el 96 i el 97. Eh, bé, existències limitades, eh, podem dir que, que era una maqueta amb uns, amb uns 15 temes més o menys, com un décimo, un tema que xerrava sobre, sobre l'entitat eh, de la ONCE i tot el que encobreix, eh, sobretot eh, en l'aspecte que en el moment de que els insumissos eh, feien la seva prestació allà a la ONCE, eh, així com tractar el tema de l'explotació als cegos. Eh, Després la que sentirem ara, que és un, un tema que es diu BNP, que es diu Barcelona New Project, eh, molt abans de que en Tries eh, ja comencés amb, amb aquest projecte de ciutat, eh, seguit de, de totes les alcaldies i tots els governants socialistes que, els, que el precedeixen, ja, eh, quan hi havia, em sembla que era el Pasqual Maragall, van fer un projecte que era Barcelona New Project, que era com <laughs> una reforma integral o el tret de sortida després del 92, no? com una reforma, una, una altra reforma de la ciutat, no? a passos agegantats eh, com hem pogut veure, en la ciutat que s'ha convertit. I bé, i això, aquesta, aquest petit projecte eh, Barcelona New Project, que va ser eh, la veritat que va, no va tindre massa ressò i tal, però bé, eh, com bé sabem, tota, totes aquesta, tots aquests moviments que fan aquests governants sempre serveixen d'algú, sobretot eh, eh, <laughs> per la seva banda. No? Bé, sentirem ara la cançó de Barcelona New Projects de Mortestat. Limpiad piel, vuestros suelos, limpiad calles, yo nhi aquests morts estats. Bé, ara <clears throat> no ens en podrem estar i entre altres temes que us comentava, com Solo por ràbia, un tema un tema dels, eh, de, un tema que és una versió, com un bon final, eh, Usa el terror, Fosa comú, Banquete mundial, La resta, Preta porter, en fi, eh, tots, aquests, tots aquests temes eh, podem escoltar ara un, ja que són temes més relativament curtets, escoltarem un altre que es diu El odio feroz, Mortestat. tema. <laughs> Do, dos minuts, exactament. Bé, ara passarem a una banda que vam escoltar l'altre dia eh, a la promoció de a la promoció que a la ràdio vam sentir els Purkinje. Eh, els vam escoltar la promoció de lo que era el programa de sobrassada de peix, una banda Purkinje que va tocar el dissabte passat a lo que era el sobrassada de peix Sound eh, els concerts que dintre de, la, de tot el programa d'art, d'exposicions, de xerrades, de projeccions i, i de més, eh, fa aquest col·lectiu i bé, junt, junt amb Moveim, eh, Purkinje, Moveim i Orquídia varen tocar aquest dissabte passat i els Porquinge, una gent d'Amposta, de Tarragona, d'Ulldecona, de Badalona i d'Alcobé, eh, varen tocar allà. Els vam poder sentir el 1984 justament amb el tema que posaré, perquè és un tema que val molt la pena. Eh, ho diem perquè si qualcú escolta tots els programes dirà, hòstia, això ja ho vaig sentir. <laughs> Bé, doncs aquí el pot sentir una altra vegada perquè eh, val la pena sentir-lo més d'una. Eh, els Purkinje, com he dit, eh, eh, és una gent d'allà d'Amposta, Ulldecona, Badalona, Alcover, els seus membres són de, vari... de varios indrets. És una gent que es va formar cap al 2010 Eh, sentirem la cançó Violència, extreta del seu darrer disc La malaltia, enregistrat el 2014 i editat per Boira Discos. Eh, dir que també tenen un primer disc que no té massa a veure amb aquests darrers sons d'aquest darrer disc, eh, que es diu Bukake, Bukake Social, enregistrat el 2012 i autoditat i bé, eh, aquí teniu, com no, a Purkinje, amb aquest punk, podríem dir, tan obscur i profund. Les lloses pesen a les esquenes, les passes de peus descalços, la suor, les presses, ambient carregat. Revelar-se però comprar la dignitat està d'oferta. Una cara, un carnet d'identitat, un led que brilla homogeni dins la gran llum de la màquina infinita. Un pobl d'aigua, per favor, que m'acalento i me desfaig com les vostres promeses. Música és per tu la violència? Què entens tu per violència? Bé, ja heu pogut sentir els Purkinje amb una canya brutal, eh? amb, un, amb, un, amb, uns, amb uns sons desgarradors. Bé, ara passarem a una banda de Glasgow, d'Escòcia, de, una banda anomenada Disaffect, una banda que, que està molt bé perquè a més a més té una veu femenina, que sempre és d'agrair eh, amb, amb, amb moltes bandes eh, que existeixen eh, de punk, de hardcore i de metal, on, el, on la veritat és que en poques, en poques vegades es, eh, podem sentir a veus femenines o, o la participació de, de fèmines no? eh, eh, amb el, en aquest mundillo. Bé, el, els Disaffect, com us he dit, són de Glasgow i són de principis del 90. Eh, una banda que, hòstia, tenen dos, tenen dos maquetes, tenen dos demos, dos LPs, tres EPs, quatre compilacions i un directe. Aquest, eh, el directe és compartit, eh, és un concert compartit amb el Sedition, Eh, bé, eh, sentireu la cançó de Slow Death, que és el tall 22 d'aquest disc, un CD eh, editat per Anonymous Records a l'any 2000. Aquí teniu Disaffect. I want to try it once, that's all. That's what they all say. I have complete control over myself. You know, if you take that stuff, you'll soon be as gone as me. You'll be a zombie, too. Déu-n'hi-do, déu nhi déu aquests disafect, déu nhi amb aquesta combinació de veus, eh, d'aquesta veu eh, masculina i femenina, no? aquesta combinació. Estan, estan bastant curiosos. Els altres temes hem de dir que són bastant... fan un renové de tres parells de collons. Eh? Eh, és, és bastant, són bastant bastant brutots amb segons quins temes. Hem de dir que eh, hem escollit un tema més o menys tranquil·let. Bé, dir que els Disafect, eh, aquest, aquest disc de discògrafi, eh, editat o reeditat l'any 2000, ja s'havia editat en format de vinil el 1994 i bé, com us deia, reeditat i remasteritzat el 2000 i dir que els Dis Effect eren eh, gent que havien tocat amb Sedition, amb els que justament havien compartit aquest directe, amb el Sedition, amb els Escaza i amb els Quarantine. Bé, ara passarem a una banda, a una proposta d'una banda també descoberta gràcies a uns, una salutació des d'aquí a en Adrià de Capçanes, eh, una banda que jo em vaig quedar bastant al·lucinat, que, que, típic, que, hòstia, mira, igual aquesta banda t'agrada i tal, i dic, bueno, a veure... I em, va, em vaig quedar impressionat, no els, no els havia escoltat mai, i és una banda d'arbós del Penedès, d'allà de Tarragona, i es diuen Sabotatge. Em vaig quedar impressionat, eh, ara ho podeu comprovar. És una banda que té dos e LPs i es van formar el 1999 i bé, eh, sentireu la cançó de Soterrats, que és el tallú del disc Tribus, que està, eh, està remasteritzat el gener del 2012 amb canvi de veu, amb una canvi de veu perquè antes cantava una nina i ara canta un, un nin. <laughs> I, I bé, en un parell de temes han canviat, han remasteritzat la, la veu. Uh, aquest disc va estar enregistrat el 2008 i pel segell de RXI de Vilafranca uh, de música compromesa. Bé, aquí teniu eh, sota, el tema de soterrats de sabotatge. Mm -hmm. pogut veure aquest sabotatge, aquesta gent d'Arbós de Penedès, de Tarragona, Eh, molta canya, molta canya, ja ho heu pogut comprovar. Bé, en el seu disc podem trobar temes amb, llet, amb, amb un contingut i unes lletres bastant combatives i bastant canyeres, com heu pogut sentir, com a subhasta, la de soterrats que heu sentit, classe obrera, puta opresión, sin caminos, per un món, impera el sistema, tribus, etc etc. Bé, fins aquí arriba el temps que ens deixa la hora i mitja eh, aquí a Sintonies Fora Corda. Recordeu que el pròxim dijous, el proper dijous, eh, de 9 a 10 i mitja del vespre. Ens podeu trobar aquí a Titullet a Ràdio, al 108 de l'FM o a través de la xarxa a www.titulleta.cat o a través de Ràdio 77 eh, a 77.wordpress.com també a través de la xarxa. Bé, dius eh, i desitjau-vos bona setmana i a reveure, que us vagi bé, bona nit i tapa't.